len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľ to sa to ozýva. Spoza dverí Elinej izby. A vo štvrtok bola? Brum, ne. Brum. Vo štvrtok? Pí, veru nebola, ani sa nepozrela. A dnes je piatok. Brum. Mé, bola za nami? Ne. Pohrala sa? Brum. Zasa nie. Brum, nech aj tak s vami nesúhlasím. No, a už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Mm, Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku myká. Mm, rada má aj mačku mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plišových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov. Mne, mne je to ľúto! Už zase, Kvík. Brum, Čo s tým brum. urobíme? Kvák? Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete. Čože? Čože? Už zase? ps. Jedna nôžka? Druhá nôžka? Tíško ani nočná muška vklznime tam za dvere. Nech sa čo si dozvieme. Práve naopak. Ne. Mali by sme odísť. Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať. Ne. Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák. Brum, brum, možno je chorá. Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky. Kvák. A vôbec, je v postielke? Nie je. Správne, kvik. Každé ráno vstane a berie sa preč. Kvik, kvik. A nikoho z nás nechce vziať so sebou. Kvik, kvik. Minule som sa rozbehla celkom popod jej nohy a ona nič. Brum, brum. Možno si našla lepšie hračky. Lepšie brum, hračky? Brum, lepšie, lepšie a krajšie ako my? Nežartuj. Mm. Vary si zabudol, ako sa jej páčime. A čo všetko s nami zažila. Ne, toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky? Hmm. Ne, ne, my dvaja sme ich skoro vyhrali. Iba, hm? iba skoro. A brum, brum. Je tam toho preteky. Quick, quick. Aj krajšie sme sa hrali, kvik, kvik. To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, Pamätáte sa, ako sa vytrestalo? Pamätáme, spoláme! <laughs> klik, klik, kukurička, kroch, kroch, makovička, kroch, Kde ste kto? Kroch. Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok? <laughs> Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží. <laughs> Tu si prasiatko, Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať. Hrášok? Mm, brum, brum. No, brum. kvík, eh, medvedík, šlo by som, ale akože ti ja pôjdem, kvík, kvík. Brum, brum. Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, brum. pozri. Ale veď to je pupček. U teba možno pupček, kvik, kvik, ale mne sa asi brúško roztrhne. Brum, brum. Radšej sa grášku ani len nezohnem, kvik. Ale môžem sa na teba pozerať, kvik. Ale ti to ide medvedík. Mm. Mm. to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sáni spať nedá. Kulik, kulik. Brum, brum. Čo to tak rozvoniava, medvedík? Kuj, kuj. No preca polievočka, čo navarila Ela. Mm, ale dobre vonia. Aká je dobrá. Mm, no. Kvik, A zda by som si aj ja malo zájesť. O nie, prasiatko, kdeže Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu, prinesie metly a môžeme spolu zametať. Čože? Že zametať? Ešte to tak, kvik. Polievočku nie a zametať áno. Hm. No, ale čo poviem? Na brúšku sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, kvik. Tak, tu máš metlu a poď. E, zametať? Brum, brum. A či môžem? Nemôžem, kvik. Nôžka ma bolí. Brum, brum. Pekne si sedím, nikomu nič nerobím. A tu zrazu mm. predo mnou klinec. Mm. Takýto velikánsky klinčisko. Oh. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj, joj, joj, bolí, kvík, kvík, kvík, bolí. Pozor, pozor! Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem. Čože? Preteky? U medvedíka Macíka. Dobre si to vymyslel, ty môj maci. Brum, brum. A ako krásne si pretekárskú dráhu vyzametal. Chceli by sme sa prihlásiť. Mé, me. A čo bude cena? Mé. Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli. A, brum. to bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa. Brum, Kvák, brum. aj mňa. Medvedík, medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, kujk. Ja som preca také súce zvieratko, kvik, kvik. Hej, nože medvedík, zapíšaj mňa, kvik. Najisto vyhrám prvú celu. Brum, Brum, Nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum! taxi, prečekajte. Čokolády vyhrávajte, kvik, kvik. Ja si môžem aj na slniečku poležať. Kvik, kvik. I tak? Kru... No ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. Uh, <sighs> Uh tých pretekov mi je ľúto. Kuj, kuj, Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať. Brum, brum. Čo, čože? Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny. Ach, narodeniny. čo moje uško? Brum, brum. Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško. Brum, brum. Možno sa mi otrhne. Zúhojnem sa a uško cup odpadne kvik. Nie, ja veru, Nemôžem zbierať kvietky, kvik, kvik, kvik. Daj sa mi svete narodeniny, kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, Luik. Ale radšej si ťa omotám učerákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško. Kuik, kuik. Brum, brum. <laughs> Joj, Medvedík, mm? ty si už tu? Mm-hmm. A, a čo to máš na sebe, Kvík? Brum, brum, pulovrík, však je krásny. Brum, brum. Ružový. Mm-hmm. Rúžovú farbu mám najradšej, kuj, kuj. Brum, brum. Mm. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú, celú zimu. Mhm, brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum. Uh, počuj, medvedík, kuj, eh, kuj. <laughs> A aby si mi ho niekedy nepožičal? Nie, Brum Brum. Akože by si si ho oblieklo, Brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, Brum Brum. Kuj, kuj. Tak len lež a lieca. A ja sa jem ukázať žabke. Brum, brum. To, to vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália, Ela ho pod chvíľou za niečo pohľadí. A teraz svetlík, kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kujk, až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti eh, celkom vyčerpal. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, kujek. Dobre, že ma to kikirikanie kohúčika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. E, no, tak ešte, ešte kúsok. A už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Tá. Medvedík, kvík, ach, medvedík, kvík, brum, kvík. Brum, brum, stalo sa niečo? Kvík, kvík, hmm? medvedík, chvostík sa mi zahrčkal. Brum, brum. Pozri, musím ležať. Nič nemôžem robiť, mm. Kulík. Môžeš mm. mi pomôcť? Mm. Ani len postielku si nevládzem upratať. Kví, kví. Brum, brum, rád ti postielku ponaprávam. Brum, brum, ale škoda, že musíš ležať, brum, brum. Kví. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet. Brum, brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť, brum brum. Tak len tu lež. Macík, Macík, kde si? Brum brum, idem! Podaj ho, quick, samé výhovorky si si prasiatko vtedy nič pekné neužilo. <laughs> Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. <laughs> Brum, brum. Klik, klik.